Та пожалійте вже їх, Матвію Петровичу, озвався експерт. Бо товариш майор зараз помре від цікавості. А де я ще собі таке начальство знайду? А, банда підлобузників, покрутив головою шеремет. Та Бог із вами. Наган знайдено на порозі будинку номер 7 що по травневому провулку. Будь-який там до пояса. До речі, Микола з металошукачем твої гвардійці працювати геть не вміють. Будь ласка, ти вже зверни на це увагу. Та зверну, пообіцяв Сагайда. От тільки вас дослухаю, а потім уже застрелюся сорому. Бо це я повинен був знайти револьвер ще вранці. Не поспішай. Нехай вороги наші стріляються так само, як один уже це зробив. Що? зробив? Застрелися? перепитав Вадим, аж сполотнів від хвилювання. Деркач? Ну, то який дідько, хоча він зовсім цього не хотів. Ну, а що ж він хотів? хрипко вичав із себе згайда. На відміну від Вадима він від хвилювання червонів. Чого тварюка може бажати? знизав плечима шеремет. Клави здихатись. А синочка пестунчика хату і гроші собі лишити. Всі сліди своїх лиходійств замести, так би мовити, обрубати кінці, а тоді вільно з награбованими тисячами жити. Адже не міг не відчувати, що ракетирській вольниці кінець, цілком можливо, що й свої хотів обдурити. Зобов'язань порушити, щоб грошенята до рук прибрати. Ну, а все інше самі розкрутите. А як же все це сталося? розвів руками Вадим. Я сам себе про це питаю, сумно сказав Матвій Петрович. Ще зовсім недавно називався нашим товаришем, соратником. Але вже тоді брав дрібні хабарі, знущався над беззахисними людьми і очима начальників пиячив за рахунок злочинців. Уже тоді він був готовий до всього. До вичавлювання за допомогою своїх тренованих м'язів данини з переляканих кустарів, до посередництва в квартирних махінаціях, до тісного співробітництва з цеховиками до вбивства нарешті. Одне не можу збагнути, озвався Гайда. Як все це було зроблено технічно? Де взяв зброю, це ти сам з'ясуєш. Гадаю, що взяв неформалів. Вони здали, а Деркач не став реєструвати. А втім, це гіпотеза, перевіриш. А коли Жора зрозумів, що кільце облоги стискається, то вирішив двома пострілами розв'язати майже всі проблеми саме двома. Клави він давно виніс вирок, а просто так він її вбивати не збирався. Небезпечно про їхню любов надто добре знали в місті. А ось коли замах на обох та ще заздалегідь розпустити чутки про погрози йому особисто, тоді шукатимуть де завгодно, тільки не там, де треба. Здорово придумано, прошепотів Вадим. А таке непогано, кивнув Сагайда. Отже він вибрав місце і час. Ти вистрелив її потилицю. Професійний катівський постріл. Гарантована миттєва смерть, а потім другий постріл собі в спину. Ну, покажи ну, як це робиться, попросив він експерта. Лейтенант узяв револьвер, поставив його на запобіжник, вивернув руку і притулив дуло до своєї спини. Тьмяна сталь торкнулась одягу приблизно в тому самому місці, де на тілі деркача був опалений вхідний отвір. Одначе, похитав головою Сагайда. Що? Не переконує? скинув брови Шеремет. Ну, що деркач міг саме так вистрелити, я не сумніваюсь, але ж він дуже ризикував. Кілька міліметрів є не імітація, а справжнє самогубство.